Surati Ali Imran imeteremka Madina. Miongoni mwa mambo inayoyazungumzia Qurani ni hadithi za ada ya Mwenyezi Mungu katika uumbaji wake na mifano na mazingatio yanayopatikana katika hizo hadithi na hubainisha katika hadithi hizo mambo mengi yaliyohusu itikadi, hukumu za sharia na nyendo njema. Katika sura iliyopita yametajwa mfano wa mwendo wa wana wa Israeli yameelezwa mengi ya walivyokengeuka na katika sura hii yanatajwa mengine ya upotovu wao na kukengeuka kwao na vipi muumini anatakikana aongoke katika itikadi yake na mwenendo wake na pia unabainishwa humu ukweli wa dini ya mbinguni na inaonyeshwa vipi ziwe adabu za kujadiliana na zinaelezwa ada za wakati wa kushinda na pengine wakati wa kushindwa pia inabainishwa vipi watakuwa wanaokufa mashahidi siku ya kiyama na yepi malipo yao. Na hayo yote kwa wanaume na wanawake. Na inaelezwa kadhalika njia ya mafanikio. Sura hii tukufu inaanza kama ilivyoanza iliyotangulia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Lam Mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim Mwenyezi Mungu hakuna Mungu ila yeye aliye hai msimamizi wa yote milele nazzala alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil amekuteremshia kitabu kwa haki kinachosadikisha aliyokuwa kabla yake na aliteremsha taurati na Injili. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Kabla yake ziyo uongofu kwa watu na akateremsha furqani hakika waliozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu watakuwa na adhabu kali na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye kulipa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa hakika Mwenyezi Mungu hakifichiki chochote kwake duniani wala mbinguni هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Yeye ndiye anayekuundeni ndani ya matumbo ya wazazi kwa namna apendavyo.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 Mola wetu mlezi lakini hawakumbuki hayo isipokuwa wenye akili Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Mola wetu mlezi usizipotoe nyoyo zetu baada ya kushatuongoa na utupe rehma itokayo kwako hakika wewe ndiye mpaji Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fi inna Allaha la yukhlifu miad Mola wetu mlezi wewe ndiye mkusanyaji wa watu kwa siku isiyo na shaka ndani yake. Hakika Mwenyezi Mungu havunji miadi yake. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa hum waqudun nar kwa hakika wale waliokufuru hazitowafaa kitu kwa Mwenyezi Mungu mali zao wala watoto wao nao hao ndiyo kuni za motoni kadabi ali fir'auna walladhina min qablihim kadhabu biayatina fa akhadhahum Allah bidhunubihim wallahu shadidul iqab, kama yaliyowapata watu wa Firauni na wale waliokuwa kabla yao, walikanusha ishara zetu, basi Mwenyezi Mungu waliwashika kwa madhambi yao na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Qul lilladhina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Waambie waliokufuru karibuni mtashindwa na mtakusanywa mtiwe kwenye jahannam nako huko ni makao mabaya kabisa. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار Hakika ilikuwa ni ishara kwenu katika yale majeshi mawili yaliyopambana. Jeshi moja likipigana katika njia Mwenyezi Mungu na jingine kafiri likiwaona zaidi kuliko wao mara mbili kwa kuona kwa macho. Na Mwenyezi Mungu humuunga mkono amtakaye kwa nusura yake. Hakika katika hayo yapo mazingatio kwa wenye macho. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banina wal qanatiri al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند indahu husnul maab watu wamepambiwa kupenda matamanio ya wanawake na wana na mirundi ya dhahabu na fedha na farasi ya asili na mifugo na mashamba hayo ni starehe ya maisha duniani na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo kwenye marejeo mema. Qul aunabbiukum bi khairin min dhalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله wallahu basirun bil ibad sema nikwambieni yaliyo bora kuliko hayo kwa wacha Mungu ziko bustani kwa Mola wao zipitazo mito kati yake watadumu humo na wake waliotakaswa na wanadhoradhi radhi za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake. Alladhina yaquluna rabbana innana آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ambao husema Mola wetu mlezi hakika sisi tumeamini basi tufutie madhambi yetu na tuepushe na adhabu ya moto. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar, wanaosubiri, wanaosema kweli na watiifu na wanaotoa sadaka. na wanaoomba maghfira kabla ya alfajiri shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم Mwenyezi Mungu na malaika na wenye elimu wameshuhudia kuwa hakika hapana Mungu ila yeye ndiye mwenye kusimamisha uadilifu hapana Mungu ila yeye mwenye nguvu na mwenye hikma inna ad-dina 'inda Allahi al-islam وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Bila shaka dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu na waliopewa kitabu hakuhitalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi kwa sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao na anaizikataa ishara za Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن innama alayka albalagh wallahu basirun bil ibad na pindi wakikuhoji basi sema mimi nimeusalimisha uso wangu kumwelekea Mwenyezi Mungu na kadhalika walionifuata na waambie waliopewa kitabu na wasio na kisomo je mmesilimu wakisilimu basi wameongoka na wakikengeuka basi juu yako ni kufikisha ujumbe tu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake. Innal ladhina yakfuruna biayati llahi wa yaqtuluna nabiyina nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bilqisti minan nasi fabashshirhum فبشرهم بعذاب أليم Hakika wanaozikataa ishara za Mwenyezi Mungu na wakawaua manabii pasipo haki na wakawaua watu waamrishao haki wabashiria adhabu kali. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من nasirin au ndio ambao vitendo vyao vimeharibika duniani na akhera nao hawatapata wa kuwanusuru alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun waoni wale waliopewa sehemu ya kitabu wanaitwa kukiendea kitabu cha Mwenyezi Mungu ili kiwahukumu baina yao kisha baadhi yao wanageuka wanakikataa dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ayo ni kwa sababu alisema hautatugusa moto isipokuwa kwa siku chache tu na yakawadanganya katika dini yao yale ambayo wenyewe waliokuwa wakiazua fakaifa idha jama'nahum liyawmin la rayba fihi فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس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 ni naye na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Sema mkificha yaliyomo vifuani mwenu au mkiyafichua Mwenyezi Mungu anayajua na anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo duniani na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in ود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف bilibad siku ambayo kila nafsi itakuta mema iliyoyafanya yamehudhurishwa na pia ubaya iliyoufanya Itapenda nafsi lao kungekuwa kwa masafa marefu baina ya ubaya huo na yeye na Mwenyezi Mungu anakuhadharisheni naye na Mwenyezi Mungu ni mpole wa waja wake. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi nifuateni mimi. Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakufutieni madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kufuta madhambi na mwenye kurehemu. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sema, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume na wakigeuka basi Mwenyezi Mungu hawapendi makafiri. Inna Allah astafa adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin, hakika Mwenyezi Mungu alimteua Adam na Nuhu na ukoo wa Ibrahim na ukoo wa Imran juu ya walimwengu wote.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 Na mwanamume si sawa na mwanamke. Na mimi nimemwita Mariamu, nami namkinga kwako. yeye na uzao wake uwalinde na sheitani aliyelaaniwa فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab tena Mola wake mlezi akampokea kwa mapokeo mema na akamkuza makuzo mema na akamfanya Zakaria awe mlezi wake kila mara Zakaria alipoingia chumbani kwake alimkuta na vyakula. Basi alimwambia, "Ewe Mariamu, unavipata wapi hivi?" Naye akasema, "Hivi vinatoka kwa Mwenyezi Mungu." na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hisabu. Hunalika daa Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka ad du'a. Pale pale Zakaria akamwomba Mola wake mlezi akasema, Mola wangu mlezi, nipe kutoka kwako uzao mwema wewe ndiye unaisikia maombi.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 mlezi, niwekee alama. Akasema alama yako ni kuwa hutasema na watu kwa siku tatu isipokuwa kwa kuashiria tu. Na mdhukuru Mola mlezi wako kwa wingi na mtakasi jioni na asubuhi. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Na angalia pale malaika waliposema, ewe Maryamu, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuteua na akakutakasa na akakutukuza kuliko wanawake wote. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ewe mariamu nyenyekee Mola mlezi wako na usujudu na uiname pamoja na wainamao. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون hizi ni habari za ghaibu tunazokufunulia nawe hukuwa nao walipokuwa wakitupa kalamu zao nani wao atamlea Mariamu na hukuwa nao walipokuwa wakishindana. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Na pale malaika waliposema, ewe Mariamu, Hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria kwa neno litokalo kwake. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye hishma katika dunia na akhera na miongoni mwa waliokaribishwa wayukallimu yukallimu fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin naye atazungumza na watu katika utoto wake na katika utu wake na atakuwa katika watu wema. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Mariamu akasema, Mola wangu mlezi, vipi nitampata mwana na hali hajanigusa mwanadamu? Mwenyezi Mungu akasema, ndivyo vivyo hivyo.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 نانيم تومي كوانا kwa كوانبيا. mimi nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu ya kwamba na kuundieni kwa udongo kama sura ya ndege kisha anampuliza na kuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na ninawaponesha vipofu wa tangu kuzaliwa na wakoma na ninawafufua maiti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na ninakwambieni mnachokila na mnachoweka akiba katika nyumba zenu hakika katika haya ipo ishara kwenu ikiwa nyinyi ni wenye kuamini wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون Ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati na ili nikuhalalishieni baadhi ya yale mliyoharimishiwa na nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitieni mimi inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi basi muabuduni yeye hii ndiyo njia iliyonyoka فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu wanafunzi wake wakasema sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu tumemwamini Mwenyezi Mungu na shuhudia kwamba sisi hakika ni waislamu rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin mola wetu mlezi tumeamini uliyateremsha na tumemfuata huyo mtume basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Na makafiri walipanga mipango na Mwenyezi Mungu akapanga mipango na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa wenye kupanga. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما kuntum fihi قال pale Mwenyezi Mungu aliposema أيوة عيسى mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama kisha marejeo yenu yatakuwa kwangu ni kuhukumuni katika yale mliokuwa mkihitalifiana فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Ama wale waliokufuru nitawaadhibu adhabu kali katika dunia na akhera wala hawatapata kuwanusuru wa amma alladhina amanu wa amilu ssalihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin na ama wale walioamini na wakatenda mema basi Mwenyezi Mungu atawalipa ujira wao kamili na Mwenyezi Mungu hawapendi madhalimu. ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم Aya tunayokusomeani katika aya na ukumbusho wenye hekima. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون حقيقه mfano عيسى Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa Adam alimuumba kwa udongo kisha akamwambia kuwa basi akawa alhaq min rabbika fala takum min almumtarin hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi Basi usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka.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 ya ahlal kitabi lima fi ibrahima wama un أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون Enyi watu wa kitabu, mbona mnabishana juu ya Ibrahim na hali Taurati na Injili hazikuteremshwa ila baada yake? basi hamzingatii ha antum ha haulai hajajtum ma lakum bihi ilmun falima fi ma laysa lakum bihi ilm والله يعلم وانتم لا تعلمون angalieni nyinyi mlibishana katika yale mliyoyajua mbona sasa mnabishana katika yale msiyoyajua na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye na nyinyi hamjui. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin. Ibrahim hakuwa Yahudi wala Mkristo lakini alikuwa mwongofu muislamu wala hakuwa katika washirikina inna awla an-nasi bi ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin watu wanaomkaribia zaidi ibrahim ni wale waliomfuata yeye na nabii huyu na walioamini na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa waumini. Wadda taifatun min ahli alkitabi law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun, kipo kikundi katika watu wa kitabu wanaopenda kukupotezeni, lakini hawapotezi ila nafsi zao na wenyewe hawatambui ya ahlal kitabi lima takfuruna biayati llahi wa antum tashhadun enyi watu wa kitabu Mbona mnazikataa ishara za Mwenyezi Mungu ila hali nyinyi mnashuhudia?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 Sema, hakika uongofu ni uongofu wa Mwenyezi Mungu, wa apewe mtu mfano wa mliopewa nyinyi au wa kuhojini mbele ya Mola wenu mlezi. Sema, Hakika fadhila zimo mikononi mwa Mwenyezi Mungu humpa mtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mjuzi.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 Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Sivyo hivyo bali anayetimiza hadi yake na akamcha Mungu basi Mwenyezi Mungu huwapenda wacha Mungu إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا wala yuzakkihim wa adhabun alim, hakika wanauza ahadi ya Mwenyezi Mungu na viapo vyao thamani ndogo, hao hawatakuwa na sehemu ya kheri yoyote katika akhera, wala Mwenyezi Mungu hatasema nao wala hata watazama siku ya Kiyama wala hata watakasa nao watapata adhabu chungu. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله wayaquluna ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun, na wapo baadhi yao wanaopindua ndimi zao katika kusoma kitabu ili mdhanie kuwa hayo yanatoka kitabuni na wala hayatoki kitabuni na usema haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu na wala hayatoki kwa Mwenyezi Mungu na wanamsingizia Mwenyezi Mungu uongo na wao wanajua.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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Mwenyezi Mungu atawaongoaje watu waliokufuru baada ya kuamini kwao na wakashuhudia ya kuwa mtume huyu ni wa haki na zikawafikia hoja zilizo wazi Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Ulaika jazaohum anna alaihim Allah wal malaikati wan nasi ajma'in. Hao malipo yao ni kuwa ipo juu yao laana ya Mwenyezi Mungu na ya malaika na ya watu wote khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhabu wala hum yunzarun humo watadumu hawatapunguziwa adhabu wala hawatapewa nafasi illa alladhina tabu min بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na wakatengenea kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu.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 Sema, leteni Taurati muisome ikiwa nyinyi ni wasema kweli. Faman iftara ala Allahi alkadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humudh zalimun, na wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu baada ya hayo basi hao ndiyo madhalim. Qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin sema Mwenyezi Mungu amesema kweli basi fuateni mila ya Ibrahimu mwongofu wala hakuwa miongoni mwa washirikina inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin hakika nyumba ya kwanza waliwekewa watu kwa ibada ni ile iliyoko Bakka iliyobarikiwa na yenye uongofu walimwengu wote fihi ayatun bayinatun maqamu ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Ndani yake zipo ishara zilizo wazi, masimamio ya Ibrahim na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani. Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibikia watu wa hiji kwenye nyumba hiyo kwa yule awezaye njia ya kwendea. na atakayekanusha basi Mwenyezi Mungu simhitaji kwa walimwengu. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna biayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun, sema enyi watu wa kitabu, kwa nini mnakanusha ishara za Mwenyezi Mungu na ilhali kuwa Mwenyezi Mungu ni shahidi kwa yote mnayoyatenda?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 Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Enyi mlioamini mkiwatii baadhi ya waliopewa kitabu watakurudisheni kuwa makafiri baada ya imani yenu وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم Na vipi mkufuru hali nyinyi mnasomewa aya za Mwenyezi Mungu na mtume yuko kati yenu na mwenye kushikamana na Mwenyezi Mungu basi huyo ameongozwa kwenye njia iliyonyoka.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 Namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni ishara zake ili mpate kuongoka waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun na uwe kutokana na nyinyi umma unaolingania kheri na unaoamrisha mema na unakataza maovu na hao ndio waliofanikiwa wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim wala msiwe kama wale waliofarikiana na kukhitalifiana baada ya kuwafikia hoja zilizowazi wazi na hao ndio watakaokuwa na adhabu kubwa. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh فأما الذين اسودت وجوههم akafartum ba'da imanikum فذوقوا fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun, siku ambayo nyuso zitanawiri na nyuso zitasawijika. Ama hawa ambao nyuso zao zitasawijika wataambiwa, je, mlikufuru baada ya kuamini kwenu? basi onjeni adhabu kwa vile mlivyokuwa mnakufuru wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah fa fi rahmatillah hum fiha khalidun ama wale ambao nyuso zao zitanawiri watakuwa katika rehma Mwenyezi Mungu wao humo watadumu. Tilka ayatu ayatullahi natluha alayka bilhaq wama Allahu yuridu dhulman lilalamin, hizi ni aya za Mwenyezi Mungu tunakusomea kwa haki na Mwenyezi Mungu hataki kuwadhulumu walimwengu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila turja'u al umur, na kila kilichomo mbinguni na kilichomo ardhini ni cha Mwenyezi Mungu na mambo yote yatarejea kwa Mwenyezi Mungu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نيني مكوا بورا يا أمة waliotolewa لواواتو Kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu na lau kuwa watu wa kitabu nao wameamini ingelikuwa bora kwao wapo miongoni mwao waumini lakini wengi wao wapotovu.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 Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wamepigwa na udhalili popote wanapokutikana isipokuwa wakishika kamba ya Mwenyezi Mungu na kamba ya watu na wakastahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na wamepigwa na unyonge. Hayo ni kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu na wakiwaua manabii pasina haki. Hayo ni kwa sababu waliasi na walikuwa wakiruka mipaka. Laisu sawaa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون Wote hao ni sawa sawa miongoni mwa watu wa kitabu, wamo watu waliosimama barabara, wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku na pia wanasujudu. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wanaamrisha mema na wanakataza maovu na wanakimbilia katika mambo ya kheri na hao ndio miongoni mwa watenda mema.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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما wama dhalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun mfano wa vile wanavyovitoa katika uhai wao wa duniani ni kama upepo ambao ndani yake ipo baridi ya barafu ukalisibu shamba la watu waliodhulumu nafsi zao ukaliteketeza na Mwenyezi Mungu hakuwadhulumu bali wao wenyewe wanadhulumu nafsi zao.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 na ikikupateni shari wanafurahia na nyinyi mkisubiri na mkajizuilia ila zao hazitakudhuruni kitu Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyazunguka yote wayatendayo. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maq'ida lilqital wallahu samii'un 'alim. Na pale ulipotoka asubuhi ukaacha ahali zako wapange waumini kwenye vituo kwa ajili ya vita na Mwenyezi Mungu anasikia na anajua. idhamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Makundi mawili miongoni mwenu yakaingiwa na woga kuwa watashindwa na hali Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wao na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun, na Mwenyezi Mungu alikwisha kunusuruni katika Badri, nanyi mlikuwa wanyonge basi mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kushukuru.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 واني ikiwa mtavumilia na mkamcha Mungu na hata maadui wakikutokeeni kwa ghafla basi hapo Mola wenu mlezi atakusaidieni kwa malaika elfu tano wanaoshambulia kwa nguvu wama ja'alahu Allah illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bihi وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara kwenu na iliyo nyoyo zenu zipate kutua. Na msaada hautoki isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, mwenye nguvu na mwenye hikma. Liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru au yakbitahum fayanqalibu khaibin, aya ni kwa ajili awakate sehemu katika waliokufuru au awahizi wapate kurejea nyuma nao wamepwelewa. Laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, wewe huna lako jambo katika haya, ama atawahurumia au atawaadhibu kwani wao ni madhalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم rahim, ni vya Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi. Yeye humsamehe na kumwadhibu amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye kurehemu. ya ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون Enyi mlioamini, msile riba, mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. واتقوا النار التي uiddat lilkafirin, na uogopeni moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun, namtiini Mwenyezi Mungu na mtume ili mpate kurehemewa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Na yakimbilieni maghfira ya Mola wenu mlezi na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi na iliyowekwa tayari kwa wachamgu alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ambao hutoa wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa na dhiki na wanajizuia ghadhabu na wasamehevu kwa watu na Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya wema. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون na ambao pindi wafanyapo uchafu au wakajidhulumu nafsi zao humkumbuka Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha kwa dhambi zao na nani anayefuta dhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu na wala hawaendelei na walioyafanya na hali wanajua أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين au malipo yao ni msamaha kwa Mola wao mlezi na bustani zipitazo mito kati yake humo watadumu na mwema mno ujira wa watendao. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin, kabla yenu zimepita nyendo nyingi, basi tembeeni katika ulimwengu muangalie vipi ulikuwa mwisho wa wanaokanusha hadha bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lilmuttaqin hii ni bayana kwa watu wote na ni uongofu na mawaidha kwa wachamgu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala msilege wala msihuzunike wani nyinyi ndiyo wajuu mkiwa ni waumini in yamsaskum qarhun faqad massal alqawma qarhun mithluhu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين كما مكupateni majeraha basi na hao watu wengine yamewapata majeraha na siku za namna hii tunawaletea watu kwa zamu ili Mwenyezi Mungu awapambanue walioamini na awateue miongoni mwenu mashahidi na Mwenyezi Mungu hawapendi madhalim. waliyumahisallahu alladhina amanu wayamhaqal kafirin, na pia ili Mwenyezi Mungu awasafishe walioamini na awafutilie mbali makafiri. Am hasibtum an تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Je, nadhani mtaingia peponi na hali Mwenyezi Mungu hajawapambanua wale miongoni mwenu waliopigana jihadi na hajawapambanua waliosubiri?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 Na mwenye kutaka malipo ya duniani tutampa, na mwenye kutaka malipo ya akhera tutampa, na tutawalipa wenye kushukuru. Wakaayin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Na manabii wangapi walipigana na pamoja nao waumini wengi wenye ikhlasi hawakufanya woga kwa yaliyowasibu katika njia ya Mwenyezi Mungu wala hawakudhoofika wala hawakuwa wanyonge na Mwenyezi Mungu huwapenda wanaosubiri وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين wala kauli yao haikuwa ila ni kusema Mola wetu mlezi tughufirie madhambi yetu na kupita kwetu kiasi katika mambo yetu na isimamishe imara miguu yetu na utunusuru tuwashinde kaumu ya makafiri faatahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin basi Mwenyezi Mungu akawapa malipo ya duniani na bora ya malipo ya akhera na Mwenyezi Mungu anawapenda wafanya umema يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين enyi mlioamini ikiwa mtawatii waliokufuru watakurudisheni nyuma na hapo mtageuka kuwa wenye khasiri.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 juu ya amri na mkaasi baada ya yeye kukuonyesheni mlioyapenda wapo miongoni mwenu wanaotaka dunia na wapo miongoni mwenu wanaotaka akhera kisha akakutengeni nao ili akujaribuni naye sasa amekwisha kusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila juu ya waumini. Idh tus'iduna wala taluna ala ahadin warrasulu rasul yad'ukum fi ukhrakum والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun pale mlipokuwa mkikimbia mbio wala hamumsikilizi yeyote na mtume anakuiteni yuko nyuma yenu Mwenyezi Mungu akakupeni dhiki juu ya dhiki ili msisikitike kwa yaliyokukoseeni wala kwa yaliyokusibuni na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatenda.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 katika nafsi zao wasiokubainishia wanasema lao ingelikuwa tuna lolote katika jambo hili tusingeuliwa hapa sema hata mngelikuwa majumbani mwenu basi wangelitoka walioandikwa kufa wakenda mahali pao pa kuangukia wafe ili Mwenyezi Mungu hayajaribu yaliyomo vifuani mwenu na asafishe yaliyomo moyoni mwenu na Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo vifuani. Innal ladhina tawallaw minkum yawma taqal jam'an innama istazallahumush shaytanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim Hakika wale waliorudi nyuma miongoni mwenu siku walipopambana majeshi mawili Shaitani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa waliyoyafanya na Mwenyezi Mungu amekwisha wasamehe Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mpole.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 ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون na mkifa au mkiuliwa ni kwa Mwenyezi Mungu ndiyo mtakusanywa فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, basi ni kwa sababu ya rehma itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndiyo umekuwa laini kwao, na lau ungelikuwa mkali mwenye moyo mgumu, bila shaka wangelikukimbia basi wasamehe na waombee maghfira na shauriana nao katika mambo na ukisha kata shauri basi mtegemee Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaomtegemea yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'dihi wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, akikunusuruni Mwenyezi Mungu hapana kukushindeni na akikutupeni ni nani basi baada yake yeye atakayekunusuruni na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Wama kana linabiyyin an yaghul man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون na haiwezekani kwa nabii yoyote kufanya khiana na atakayefanya khiana atayaleta siku ya kiyama aliyoyafanyia khiana kisha kila mtu atalipwa kwa aliyoyachuma kwa ukamilifu wala hawatadhulumiwa أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Je, aliyefuata ya kumridhisha Mwenyezi Mungu ni kama yule alistahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na makazi yake yakawa jahannam napo ni mahali pabaya pa kurejea هم درجات عند الله wallahu basirun bima ya'malun, au wana vyeo mbalimbali kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yote wayatendayo. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Hakika Mwenyezi Mungu amewafanyia wema mkubwa waumini vile alivyowaletea mtume aliye miongoni mwao wenyewe anayewasomea aya zake na anawatakasa na anawafunza kitabu na hikma ijapokuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotovu ulio wazi. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Nyinyi walipokusibuni msiba ambao nyinyi mmekwisha watia mara mbili mfano wa huo mnasema umetoka wapi huu sema huo umetoka kwenu wenyewe hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu.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 ndugu zao na wao wenyewe wakakaa kitako lau wangelitutii wasingeliuliwa sema ziondoleeni nafsi zenu mauti kama mnasema kweli wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun wala kabisa usiwadhanie waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti bali hao ni wahai wanaruzukiwa kwa Mola wao mlezi farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ۖ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون wanafurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake na wanawashangilia wale ambao bado hawajajiunga nao walio nyuma yao ya kwamba haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin wanashangilia neema na fadhila za Mwenyezi Mungu na ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa waumini. Alladhina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqau ajrun adhim, waliomwitikia Mwenyezi Mungu na mtume baada ya kwisha patwa na majeraha kwa waliofanya wema miongoni mwao nao wakamcha Mungu utakuwa ujira mkubwa الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل walioambiwa na watu kuna watu wamekukusanyikieni waogopeni hayo yakawazidishia imani wakasema Mwenyezi Mungu anatutosha naye ni mboro kutegemewa fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwan Allah Wallahu dhu fadlin azim. Basi wakarudi na neema na fadhila za Mwenyezi Mungu. Hapana baya lililowagusa na wakafuata wanayomridhi Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kuu. Inna ma ash shaytanu yukhawwifu awliyaahu yukhawifu awliyaahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, hakika huyo ni sheitan anawatia hofu marafiki zake, basi msiwaogope bali niogopeni mimi mkiwa nyinyi ni waumini. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a yuridu Allah alla yaj'ala lahum haddan fil akhirati wa lahum adhabun adhim wala wasikuzunishe wale wanaokimbilia ukafirini hakika hao hawamdhuru kitu Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anataka asiwawekee sehemu yoyote katika akhera na yao wao adhabu kubwa innal ladhina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'an wa lahum adhabun alim hakika wale walionunua ukafiri kwa imani hawatamdhuru kitu Mwenyezi Mungu na yao wao ni adhabu chungu wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين wala wasidhani wale wanaokufuru kwamba huu muhula tunaowapa ni kheri yao hakika tunawapa muhula wazidi madhambi na yao wao ni adhabu ya kuwadhalilisha ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwacha waumini katika hali mlionayo mpaka pambanue wabaya na wema, wala haiwi kwa Mwenyezi Mungu kukujulisheni mambo ya ghaibu, lakini Mwenyezi Mungu humteua katika mitume wake amtakaye, basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, na mkiamini na mkamcha Mungu mtakuwa na ujira mkubwa.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 na moto. Waambie, walikujieni mitume kabla yangu kwa hoja zilizo wazi na kwa hayo mnayosema basi kwa nini mkawaua ikiwa mlikuwa wa kweli fa in kadhabuka faqad kudhiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz wal kitabil munir na wakikukanusha basi waliokanushwa mitume wengine kabla yako waliokuja na hoja waziwazi wazi, wazi na vitabu vyenye hikma na kitabu chenye nuru kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, kila nafsi itaonja mauti na bila shaka mtapewa ujira wenu kamili siku ya kiyama na atakayepushwa na moto na akatiwa peponi basi huyo amefuzu Na maisha ya dunia si kitu ila ni starehe ya udanganyifu. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur, hapana shaka yeyote mtapata misukosuko katika mali zenu na nafsi zenu na bila shaka yeyote mtasikia udhia mwingi kutokana na waliopewa kitabu kabla yenu na wale walioshiriki na ikiwa mtasubiri na mkamcha Mungu basi hakika hayo ni katika mambo ya kuazimia. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhu فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا fabisa ma yashtarun, na pale Mwenyezi Mungu alipofungamana na waliopewa kitabu kuwa lazima mtawabainishia watu wala hamtokificha walikitupa nyuma ya migongo yao na wakanunua kwacho thamani duni basi ni kiovu hicho walichonunua la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab wa alim Usiwadhanie kabisa wale wanaofurahia walioyafanya na wakapenda kusifiwa kwa wasioyatenda usiwadhanie kuwa watasalimika na adhabu ya wao ni adhabu chungu. Walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Na ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana usiku na mchana ziko ishara kwa wenye akili alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala na ufikiri kuumbwa mbingu na ardhi wakisema Mola wetu mlezi ukuviumba hivi bure subhanak umetakasika basi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 na wakapigana na wakauliwa kwa yakini mimi nitawafutia makosa yao na kwa yakini nitawaingiza katika mabustani yanayopita mito kati yake hayo ndiyo malipo yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kwake yapo malipo mema kabisa la yaghurran يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد kabisa kusikudanganye kubakia kutangatanga kwa waliokufuru katika nchi متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد hiyo ni starehe ndogo kisha makazi yao yatakuwa jahannam na ni mahali pabaya mno pa kupumzikia لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند wama inda Allahi khairul lil abrar, lakini waliomcha Mola wao mlezi watapata mabustani yanayopita mito kati yake watadumu humo. Hayo ni makaribisho yao yatokayo kwa Mwenyezi Mungu na viliopo kwa Mwenyezi Mungu ni bora kwa watu wema wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'in خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab hakika miongoni mwa watu wa kitabu wapo wanaomwamini Mwenyezi Mungu na yaliyoteremshwa kwenu na yaliyoteremshwa kwao wakimnyenyekea Mwenyezi Mungu hawabadili aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani duni hao wana ujira wao kwa Mola wao mlezi hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, enyi mlioamini subirini na ashindaneni kusubiri na kuweni macho na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa